zao hulainika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu huo ndio uongofu wa Mwenyezi Mungu na kwa huo humuongoa mtakaye na ambaye ameachwa na Mwenyezi Mungu kupotea basi hapana wa kumongoa afaman yattaqi biwajhihi suu العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون Je, atakayekuwa anapambana na uso wake na adhabu mbaya kabisa siku ya kiyama, na wataambiwa wenye kudhulumu, onjeni hayo mliokuwa mkiachuma. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قبل ياو ولكذبشا نايكا وجي عذاب كتوكا فهالا pahala wasipopatambua فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Basi Mwenyezi Mungu akawaonjesha hizaya katika uhai wa duniani. Na bila shaka adhabu ya akhera ni kubwa zaidi laiti wangelijua. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون Na bila shaka tumewapigia watu mifano ya kila namna katika hii Qur'an ili wapate kukumbuka. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون Qurani ya Kiarabu isiyo na upogo ili wamche Mungu. Daraba Allahu mathalan rajulan fihi shurakaa'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani mathalan الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Mwenyezi Mungu amepiga mfano wa mtu mwenye mabwana washirika wanaogombana na wa mtu mwingine aliyehusika na bwana mmoja tu. Je, wako sawa katika hali zao? Alhamdulillah. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, lakini wengi wao hawajui. إنك ميت وإنهم ميتون Kwa hakika wewe utakufa na wao watakufa. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون Kisha bila shaka mtagombana siku ya kiyama mbele ya Mola wenu mlezi. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kwani watu wote ni sawa, mwenye kufunguliwa kifua chake na Mwenyezi Mungu kwa Uislamu kwa kupokea mafunzo yake na akawa na utambuzi unaotokana na Mola wake mlezi, huyo basi ni kama yule anayekataa kuangalia ishara zake. basi hao ambao nyoyo zao zimekuwa ngumu hata wamkumbuki Mwenyezi Mungu watapata adhabu kali. Hao wenye nyoyo ngumu wameitupa haki iliyo wazi. Mwenyezi Mungu amezeremsha hadithi nzuri kabisa. Nayo ni kitabu ambacho zimeshabihiana maana zake na matamko yake kwa kufikiria ukomo wa kuwashinda watu kuleta mfano wake na hukumu zake. Mawaidha na hukumu zinakaririwa kama kunavyokaririwa kusoma kwake. Kinaposomwa kitabu hicho na kikasikiwa maonyo yake, kozi za wenye kumhofu Mola wao mlezi hukunjika na kisha hulainika ngozi zao na nyoyo zao kukumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hicho kitabu kilichokusanya sifa hizi ni nuru ya Mwenyezi Mungu ambayo kwayo Mungu amtakaye kamwezesha kufikiria kumwamini yeye na anayeachwa na Mwenyezi Mungu apotee kwa kumjua kuwa tangu hapo atayacha haki basi hapati mwongozi wa kumokoa na upotofu wake kwani watu wote ni sawa mwenye kuikinga adhabu ovu kali kwa uso wake siku ya kiyama baada ya kwa mikono yake mituwa pingu ni kama anayekuja kwa amani siku ya kiyama na wenye kudhulumu wataambiwa onjeni na vitendo vyenu Walikanusha waliokuja kabla ya washirikina hawa, ikawajia adhabu kutoka upande utaraji Mwenyezi Mungu akaonjesha unyonge katika maisha duniani. Nina hapa hakika adhabu ya akhera ni kubwa zaidi kuliko duniani la kwamba walikuwa ni watu wa kujuana kuangalia. Na bila shaka tulikwisha wabainishia watu katika hii Kurani kwa kila mfano kwa kumbusha haki kwa kutaraji kuwa watakumbuka na watawaidhika tumeiteremsha Qur'ani ya Kiarabu kwa ulimi wao haina upungufu kwa kutaraji kuwa watamcha na watamwogopa Mola wao mlezi. Mwenyezi Mungu amepiga mfano wa mshirikina kama mtumwa aliyemilikiwa na watu kadhaa wenye kushirikiana na wenye kumgopania. Na mfano wa mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja kama mtu ambaye amemilikiwa na mtu mmoja tu. Je, hao wanakuwa sawa? Alhamdulillahi kwa kusimama hoja mbele ya watu, lakini watu wengi hawajui haki. Hakika wewe Muhammadi na wao wote mtakufa kisha baada ya kufa kwenu mtafufuliwa mbele ya Mwenyezi Mungu mkishtakiana nyinyi kwa nyinyi.